rukuda da onlar gibi bulunduğundan rukuğu da onlar gibi yaptığın bütün hayvanatın e, dört ayaklı hayvanın ibadeti gibi de ibadet yapıyor. Daha yerde sürünenlerin yerde sürünen hayvan o kustağların, yılanların, balıkların göçünü suya sürüyerekten ne kadar ibadeti varsa onu da yapıyor. Ama size bir şey açık anlatayım ben. Allahu Ekber'dir, kıyama durur ya. Evet efendim, şurada aşağıda gelmiyor ya, ben şimdi bunu hemen e, buraya gelmişken edeyim. Bir harfi bilen insan dingeldin mi elif gibi olur. Elif, elif. Biliriz değil mi elif? Elif. Doğru çekilir böyle. Halen elif niye başa geçti dinlerse sualın cevabı da şu doğru olduğunu Doğru olan daima başa geçer. Devriler başta vuramaz günün birinde helak olur. Ancak doğrular başa geçer. Elif de doğru elif gibi oluyor kıyamda. Diğer gibi de rukua ettin mi diğer de böyle yüküp biliniz eski harfi, şu e, İmam Hatip'la nesiniz, diğer de böyle yüküm olduğundan eliften sonra da diğer olur. Yere yattın mı da mim gibi çomak olur mim gibi olur, bir tarafı kalın, ucu ince, o da mim olur, Adem olur. Namaz kılan Adem olur. Namaz kılmayan Adem olmaz. Onun için size hep böyle şeyli, felsefeli, yüzetli, özlü, e, e, tasavvuflu namaz tarif edip gideceğim. İyice dinle. Demek ki melaikelerin kıyamı da var. Ayakta kuudu da var. Evet. Nebatet ve hayvanatın tesbihi var. Tefridi var. Cemadatın tevhidi ve takdisi cem olmakla umdeten bir ibadet sayıldığından cinni mahlukatın ibadeti iki rikatın içinde var. Nasıl namaza koşman, nasıl teravihat. Elhamdülillah şu camlar bu sene çatlıyor cemaatten. Ben duyuyorum. Nur oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden de razı olsun ki ayıptı cemaat. Namazı böyle izletiyoruz. Sen de ne var olduğunu bilip kopuşuyorsun. Men la salate lehu la immane leh buyurulmuştur Peygamberimiz. Namazı, tevhidi, kalbin suratı makamında olup tevhidi peyli e, ispat olmakla aynı baptan dolunur Ma mafiye, amel imandan yüz olmadığını bahsetmiştik ya, namazı olmayanın imanı olmaz. İmanı kamil olmaz. İmanı noksan olur. Anladınız değil mi? Bunun için değiştiler hocalar. Hacı e, Basri Hocam böyle dedi. Namaz kılmayanın imanı yoktur. Kamil imanı yok diyeceksin dediler. İmanı var ya, çünkü amel imandan düz değil. İman ayrı, amel ayrı. Mustafa Can vaaza çıktıydı. Namaz kılmayan kafir olmaz, kafirler de namaz kılmaz. namaz kılmamayla insan kafir olmaz, kafirler de katı namaz İnsan çizemedi bunu. Hoca sen ne dedin ya? Ben böyle dedim geçtim. Namaz kılmayan dürüst değil. Onun için kardeşim Allah rızası için namazımıza devam eder. Ben onların ikisinin dediğini de tahmin ediyorum. Allah değil, Muhammed hak desen bu iman. Namazı getirirsen imansız olman ya Kabe yolunda ananla beraber olmuş gibi günahkar. Günah kebair. En büyük günah. Çünkü bir maraşal geliyor maraşal, bütün askerine yürü! Niye diyor bütün asker? Yere Allah maraşal gibi ne değil. Allah kullarına diyor ki, ben size emrediyorum, beş vakit namaza yat yat sayıyorum. Maraşala e, artık olamayan Allah'a asi oluyor bu zaman. Yat diyor, seni tanımıyorum ben emrini dinle oluyor. Anlayabildin mi? Hoca, daha anlamayan bir yerini koymalı. Allah senden de bizden de razı olsun. صل وسلم وبارك على أشرف النور الجميع أنبياء والمرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza lillahi Teala'l-Fatiha. ومن جاء السماء حرام فمن ضل فقل إنما Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ankara vaazlarından Rıza Çöllü hocamızın Kur'an'ından sonra Develli Kazım Efendi kardeşimiz ilaha okuyorlar. Ey saadet kadayım Eyle izhar ehli iman Sönmesin aman ya Kerim Allah yanan مكة المكرمة ومدينة المنورة والحرم الله علم الإنسان ما لم يعلم فصل اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت القلم وجسمه اللطيف مدفون في المدينة المنورة والحرام صاحب الشفاعة للعالمين قائلا يا رب سلم أمتي سلم أمتي ذا أمتا يا ذا اللطف والكرم فينادي المنادي من قبل الرحمن قبلت شفاعتك يا نبي المحترم ادخل الجنة لا خوف عليك عليه وسلم تسليما نا إله سبحان ربك رب العزة عما يصفون دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرضا لله تعالى الفاتحة شعبا زان غضاصب شعبا زان يزعم شعبا زان ظلم شعبا زان ريتوك قلبي بزجي بيتوك Çünkü aşka tenşi yok mu zamharı gışa benzer Çünkü aşka tenşi yok mu zamharı gışa benzer Boş geçen hep ömrün Gönlü çelik demiri Siyahta menşe komürün قارض شعبا ذا سياق من شك ومرضي قد قارض شعبا kufürde daim oldu gerçi kılan namazı Bırakır bazı bazı saplısı bir işe benzer Bırakır bazı bazıyı taklit bir inşa benzer O yaptığı ibadeti kendine etmiş adet Yapta da vermez bir tatı yavsız bir aşa benzer Yapta da vermez bir tatı yavsız bir aşa benzer bazı ibadet yapar, mürşidi yok testafar. Sürükü zaten kopar, emeği başa benzer. Sürükü zaten kopar, emeği başa benzer. Aşk olsun. Altı taş tarla gibi ekin beslemez gibi Emek boştu sahibi toprağın keşe benzer Emek boştu sahibi toprağın keşe benzer bir mürşide varamaz, kibrini o kıramaz. At bir işe yaramaz, tek kanat kuşa benzer. Aşk bir işe yaramaz, tek kanat kuşa benzer. Aşık ara bir mürşit bul, hak yanında çok makbul. Kıymetlidir aşık kul, göz üstü kanşa benzer. Kıymetlidir aşık kul Göz üstü başa benzer Aşıkların nişanı istemez bu şanı Gözü döken yaş alın Ergin yemişe benzer Gözü döken yaş alın Ergin yemişe benzer bir mürşide el verin, sevginizi artırın. Aşık sever birbirin, aynı kardeş benzer. Dervişi sever birbirin, aynı kardeş benzer. Aşklarda sevgi yok çünkü kanları soğuk. Birbirine kim atar çok çekişken komşuya benzer Birbirine kim atar çok çekişken komşuya benzer Zahidin ki bir işi bir biresi kardeşi Çekişmek daim işi çocuk doğuşa benzer Çekişmek daim işi çocuk doğuşa benzer Bağlanın bir yere siz aşıkın kalbi temiz Gönlümden parlar feyiz aynı güneşe benzer Gönlümden parlar feyiz aynı güneşe benzer çok doğrudur bu sözler, yakın olmaz hırsızlar. Mürşidim seni gözler, baş müfettişe benzer. Mürşidim seni gözler, baş müfettişe benzer. Mulla der dinle beni, bekler mürşidim seni. Şeytanlardan imanın her gün tepkişe benzer. Şeytanlardan imanın her gün tepkişe benzer. Gari ölürsen yalvar Allah'a Ellerim billah er meydanında Lokma yutarken, oruç tutarken Lokma yutarken, oruç tutarken Gece yatarken yalvar Allah'a Gece yatarken yalvar Allah'a Hacca giderken, ada kadarken Hacca giderken, ada ederken, dua ederken, ya görürken, selam verirken, yol ayırırken, yalvar Allah'a, yol ayırırken, yalvar Allah'a, yazı yazarken, gözü süzerken, yazı yazarken, gözü süzerken, gündüz gezerken, bakarken Kur'an okurken Açıp bakarken Kur'an okurken Tesbih çekerken Yalvar Allah'a Tesbih çekerken Yalvar Allah'a Abdest alırken Namaz kılarken